pars quadragesima nona vulgate clementine hac transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu est caput octavum decimum fuit ergo iosaphat adives et inclitus multum et affinitate coniunctus est acab descenditque post annos ad eum in samariam ad cuius adventum mactavit acab arietes et boves plurimos, ipsi et populo qui venerat cum eo. Persuasitque illi ut ascenderet in ramot galad, dic sicquet acab rex Israel ad Iosafat regem Iuda. Veni mecum in ramot galad, cui ille respondit, ut ego et tu, sicut populus tuus, sicet populus meus tecunque erimus in bello dixitque Josaphat ad regem Israel consule obsecro in presentiarum sermonem domini congregavit igitur rex Israel prophetarum quadringentos viros et dixit ad eos in ramoth galad ad bellandum ire debemus an quiescere atilli ascendet inquiunt et tradet deus in manu regis dixi Iosafat, non nunquid non est hic prophetes domini ut ab illo etiam requiramus? Et ait rex Israel ad Iosafat, est vir unus a quo possumus querere domini voluntatem, sed ego odi eum, quia non profetat mici bonum, sed malum omni tempore, est autem Micaeas filius Iemla. Dixitque Iosafat, ne loquaris rex hoc modo vocavit ergo rex Israel unum de eunuchis et dixit ei voca cito Micheam filium Iemla porro rex Israel et Iosafat rex Iuda uterque sedebant in solio suo vestiti culto regio sedebant autem in area iusta portam Samariae omnesque profete vaticina bantur coram eis. Se decias vero, filius Canaana ecit sibi cornua ferrea, et ait. Hec dicit Dominus, his ventilabis seriam donec contra seam. Omnesque profete similiter profetabant atque dicebant, ascendet in ramot gala et prosperaberis et tradet eos dominus in manu regis nuncius autem qui erat advocando Micheam ait illi en verba omnium profetarum uno ore bona regi annunciant queso ergo te ut et sermo tuus ab eis non dissentiat loquaris quo prospera cui respondit Micheas vivit dominus quia quodcunque dixerit mihi deus meus hoc loquar venit ergo ad regem qui rex ait michea ire debemus in ramot galad ad bellandum anaquiescere cui il respondit ascendite cumta enim prospera et venient et tradentur hostes in manus vestras dixit quae iterum atque iterum te adiuro ut mihi non loquaris nisi quod verum est in nomine domini et ille ait vidi universum israel dispersum in montibus sic ut oves absque pastore et dixit dominus non habent isti dominos revertatur unus quisque in domum suam in pace et ait rex israel ad josaphat non ne dixi tibi quod non profetaret iste mici quidquam boni sed ea quae mala sunt at il ed circo ait audite verbum domini vidi dominum sedentem in solio suo et omnem exercitum celi assistentem ei ad extris et a sinistris et dixit dominus quis de acab regem Israel ut ascendet et corruat in ramot galad, cumque diceret unus hoc modo, et alter alio, processit spiritus et stetit coram dominu et ait, ego de meum, cui dominus, in quo inquit de at ille respondit e gradier et ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum eius dixique dominus de cipies et praevalebis e gradere e facita nunc igitur ecce dominus dedit spiritum mendaci in ore omnium prophetarum tuorum et dominus locutus est de te mala accessit autem sedecias filius canana et percussit micae maxillam et ait per quam viam transivit spiritus domini a me ut loqueretur tibi dixitque micaeas tu ipse videbis in die illo quando ingressus fueris cubiculum de cubiculo ut abscondaris precepit autem rex israel dicens tollite Micheam et ducite eum ad Amon principem civitatis et ad Joas filium Amalek et dicetis haec dicit rex mittite hunc in carcerem et date ei panis modicum et aquae pauxillum donec revertar in pace dixitque Micheas si reversus fueris in pace non est locutus dominus in me et ait audite omnes populi Egitur ascenderunt rex Israel et Josaphat rex Iuda in Ramoth Galad. Dixitque rex Israel ad Josaphat, mutabo habitum, et sic ad pugnam vadam. Tu autem indure vestibus tuis, mutatoque rex Israel habitu, venit ad bellum rex autem Syrie preceperat ducibus equitatus sui dicens ne pugnetis contra minimum aut contra maximum nisi contra solum regem Israel itaque cum vidissent principes equitatus Josaphat dixerunt rex Israel est iste et circundederunt eum dimicantes at ille clamavit ad dominum et auxiliatus est ei atque avertit eos ab illo cum enim vidis sent duces equitatus quod non esset rex Israel reliquerunt eum accidit autem ut unus e populo sagittam in incertum iaceret et percuteret regem Israel inter cervicem et scapulas at ille aurige suo ait converte manum tuam et educ me de acie quia vulneratus sum et finita est pugna in die illo porro rex israel stabat in curru suo contra suros usque ad vesperam et mortus est occidente sole caput unde vigesimum reversus est autem iosafat rex iuda in domum suam pacifice in jerusalem cui occurrit eu filius anani videns et aita deum impio prebes auxilium et his qui oderunt dominum amicitia iungeris edit circo iram quidem domini mere baris sed bona opera inventa sunt in te et quod abstuleris lucos de terra iuda et preparaveris cortum ut requireres dominum deum patrum tuorum. Habitavit ergo Iosafat in Jerusalem, rursunque egressus est ad populum de Bersabae, usque ad montem Efraim, et revocavit eos ad dominum deum patrum suorum constituitque iudices terre in civitatibus iuda munitis per singula loca et praecipiens iudicibus videte ait quid faciatis non enim hominis exercetis iudicium sed domini et quod cumque iudica veritis in vos redundabit sit timor domini vobiscum et cum diligentia cuncta facite. Non est enim apud dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nec cupido munerum. In Jerusalem quoque constituit Josaphat levitas et sacerdotes et principes familiarum ex Israel, ut judicium et causam domini judicarent habitatoribus eius precepitque eis dicens sic agetis in timore domini fideliter et corde perfecto omnem causam quae venerit ad vos fratrum vestrorum qui habitant in urbibus suis inter cognationem et cognationem ubicunque questio est de lege de mandato de ceremoniis de justificationibus ostendite eis ut non pecent in dominum et ne veniat ira super vos et super fratres vestros sic ergo agentes non peccabitis a maria sautem sacerdos et pontifex vester in hisque ad deum pertinent presidebit por zabadias filius ismael qui est dux in domo iuda super ea opera erit quae ad regis officium pertinent abetisque magistros levitas coram vobis. Confortamini et agite diligenter, et erit dominus vobiscum in bonis. Caput vigesimum. Post hec congregati sunt filii Moab et filii Ammon cum eis de Ammonitis ad Iosafat ut pugnarent contra eum venerunque nunti et indica verunt Iosafat dicentes, venit contra te multitudo magna de his locis que trans mare sunt ed e Syria, et ece consistunt in asa sontamar, que est engadi. Iosafat autem timore per territus totum se contulit ad rogandum dominum, et praedicavit iunium universo Iuda congregatusque est Iudas ad de precandum dominum sed et omnes de urbibus suis venerunt ad obsegrandum eum Cunque stetisset Iosafat in medio cetu Iuda et Hierusalem in domo domini ante atrium novum ait domine deus patrum nostrorum tu es deus in cielo et dominaris cunctis regnis gentium in manu tua est fortitudo et potentia nec quisquam tibi potest resistere non et tu deus noster interfecisti omnes habitatores terrae huius coram populo tuo israel Et dedisti eam semini Abraham amici tui in sempiternum habitaverunque in ea et extruxerunt in illa santuarium nomini tuo dicentes. Si irruerent super nos mala, gladius iudici pestilentia et fames, stabimus coram domo ac in conspectu tuo, in qua invocatum est nomen tuum, et acclamabimus ad te in tribulationibus nostris, et exaudies et salvosque facies nunc igitur ecce filii ammon et moab et mons seir per quos non concessisti israel ut transirent quando egrediebantur de egipto sed declina verunt ab eis et non interfecerunt illos et contrario agunt et ni tuntur e icere nos de possessione quam tradidisti nobis deus noster ergo non iudicabis eos in nobis quidem non est tanta fortitudo ut possimus huic multitudini resistere quae irruit super nos sed cum ignoremus quid agere debeamus hoc solum habemus residui ut opulos nostros dirigamus ad te Omnis vero Iuda stabat coram Domino cum parvulis et uxoribus et liberis suis. Erat autem Jaasiel filius Zacharie, filii Banaie, filii Jeiel, filii Matanie, levites de filiis Asaph, super quem factus est spiritus Domini in medio turbe, et ait attendite omnis Iuda et qui habitatis Hierusalem et tu rex Josaphat haec dicit Dominus vobis nolite timere nec paveatis hanc multitudinem non est enim vestra pugna sed Dei Cras descendetis contra eos ascensuri enim sunt per clivum nomine sis et invenietis illos in summitate torrentis, qui est contra solitudinem Ieruel. Non eritis vos qui dimicabitis, sed tantum modo confidenter state, et videbitis auxilium Domini super vos, o Iuda et Jerusalem. Nolite timere, nec paveatis, cras egrediemini contra eos, et Dominus erit vobiscum at ergo et Iuda et Omnes habitatores Jerusalem ceciderunt proni in terram coram Domino et adoraverunt eum Porro le vite de filis cat et de filis core laudabant Dominum Deum Israel voce magna in excelsum Cunque mane surrexissent et egressi sunt per desertum tecue, profectisque eis stans Iosafat in medio eorum dixit, audite me viri Iuda, et omnes habitatores Jerusalem, credite in Domino Deo vestro, et securi eritis, credite profetis eius, et cuncta eveniant prospera, dedique consilium populo, estatuit cantores domini ut laudarent eum in turmis suis et antecederent exercitum ac voce consona dicerent confitemini domino quoniam in aeternum misericordia eius cumque cepissent laudes canere vertit dominus insidias et in se metipsos filiorum scilicet ammon et moab et monti seir qui egressi fuerant ut pugnarent contra Iudam et percussi sunt nanque filii Ammon et Moab consurrexerunt adversum habitatores monti Seir ut interficerent et delerent eos cumque hoc opere perpetrassent etiam in se metipsos versi mutuis concidere vulneribus Porro Iuda, cum venisset ad speculam quae respicit solitudinem, vidit procul omnem late regionem plenam cadaveribus, nec superesse quenquam cui necem potuisset evadere. Venit ergo Iosafat et omnis populus cum eo ad e traendas polia mortuorum, venerunque inter cadavera variam supellectilem, vestes squoque et vasa preciosissima et di ripuerunt ita ut omnia portare non possent nec per tres dies spolia offer pre prede magnitudine die autem quarto congregati sunt in valle benedictionis et in quoniam ibi benedixerant Domino vocaverunt locum illum vallis benedictionis usque in presentem die. Reversusque est omnis vir Iuda et habitatores Jerusalem et Iosafat ante eos in Jerusalem cum Laetitia magna et quod dedisset eis Dominus gaudium de inimicis huis ingressique sunt in Jerusalem cum psalteriis et citaris et tubis in domum Domini Irruit autem pavor domini super universa regnia terrarum, cum audissent quod pugnas et dominus contra inimicos Israel, qui evitque regnum Iosafat et prebuit ei Deus pacem per circuitum. Regnavit igitur Josaphat super Iudam et erat triginta quinque annorum cum regnare cepisset. Viginti autem et quinque annis regnavit in Jerusalem et nomen matris eius Azuba filia Selai. Et ambulavit in via patris suis Asa nec declinavit ab ea faciesque placita erant coram Domino veruntamen excelsa non abstulit et aduc populus non direxerat cor suum ad dominum deum patrum suorum reliqua autem gestorum Josaphat priorum et novissimorum scripta sunt in verbis Jehu filii Anani quae digessit in libros regum Israel post hac init amicitias Josaphat rex Juda cum Ocosia, rege Israel cuius opera fuerunt impiissima et particeps fuit ut facerent naves quae irent in Tarsis fecerunque classem in Asion Gaber profetavit autem Eliezer filius Dodau de mares ad Iosafat dicens quia habuisti fedus cum Ocosia, percussit dominus opera tua contra sunt naves nec potuerunt ire in Tarsis Caput vigesimum primum Dormivit autem Josaphat cum patribus suis et sepultus est cum eis in civitate David regnavitque vitque Joram filius eius pro eo qui habuit fratres filios Josaphat Azariam et Jael et Zachariam et Azariam et Michael et Safatiam omnes hi filii Josaphat regis Iuda deditque eis pater suus multa munera argenti et auri et pensitationes cum civitatibus munitissimis in Iuda regnum autem tradidit Joram eo quod esset primo genitus surrexit ergo Ioram super regnum patris sui, cumque se confirmasset, occidit omnes fratres suos gladio et quosdam de principibus Israel. Triginta duorum annorum erat Ioram, cum regnare cepisset, et octo annis regnavit in Jerusalem. Ambulavitque in viis regum Israel, sicut egerat domus Acab. Filia quippe Acab erat uxoreius, et fecit malum in conspectuo domini. Noluit autem dominus disperdere domum David propter pactum quod inirat cum eo, et quia promiserat ut daret ei lucernam et filii seius omni tempore. Indiebus illis rebellavit edom, ne esset subditus Iude et constituit sibi regem cumque transisset ioram cum principibus suis et cumto equitatu qui erat secum surrexit nocte et percussit edom qui se circundederat et omnes duces equitatus eius attamen rebellavit edom ne esset subditione iuda usque ad anc diem, eo tempor et lobna recessit ne eset sub manu illius, de relicu erat enim dominum deum patrum suorum. In super et excelsa fabricatus est in urbibus iude, et fornicari fecit abitatores Jerusalem, et praeva ricari iudam. Allate sunt autem ei litere ab Elia profeta, in quibus scriptum erat Hec dicit Dominus Deus David patris tui quoniam non ambulasti in viis Josaphat patris tui et in viis Asa regis Iuda sed incessisti per iter regum Israel et fornicari fecisti Iudam et habitatores Hierusalem imitatus fornicationem domus Acab in super et fratres tuos domum patris tui meliores te occidisti ecce dominus percutiat te plaga magna cum populo tuo et filiis et uxoribus tuis universaque substantia tua tu autem agrotabis pessimo languore uteri tui Donec egrediantur vitalia tua paulatim per singulos dies, suscitavit ergo Dominus contra Ioram spiritum filistinorum et Arabum qui con fines sunt Ethiopibus et ascenderunt in terram Iuda et vastaverunt eam diripuerunque cunctam substantiam quae inventa est in domo regis in super et filios eius et uxores, nec remansit ei filius nisi Joacas, qui minimus natu erat, et super haec omnia percussit eum dominus alvi languore insanabili. Cunque diei succederet dies, et temporum spatia volverentur, duorum annorum expletus est circulus, et sic longa consumtus tabe ita ut egeret etiam viscera sua langore pariter et vita caruit mortusque est in infirmitate pessima et non fecit ei populus secundum morem combustionis exequias sic ut fecerat maioribus eius triginta duorum annorum fuit cum regnare cepisset et octo annis regnavit in Hierusalem ambulavitque non recte et sepelierunt eum in civitate David veruntamen non in sepulcro regum caput vigesimum secundum constituerunt autem habitatores Hierusalem ocosiam filium eius minimum regem pro eo omnes enim maiores natu qui ante eum fuerant interfecerant latrones arabum qui irruerant in castra regnavitque ocosias filius Ioram regis Iuda quadraginta duorum annorum erat ocosias cum regnare cepisset et uno anno regnavit in Hierusalem et nomen matris eius Atalia filia Amri sed et ipse ingressus est per vias domus Acab mater enim eius impuliteum ut impie ageret fecit igitur malum in conspectu domini sic ut domus Acab ipsi enim fuerunt ei consiliari post mortem patris sui in interitum eius ambulavitque in consilii seorum et per rexit cum Joram filio Cacab rege Israel in bellum contra Hazael regem Syrie in Ramoth Galad vulnera verumque Syri Joram qui reversus est ut cura retur in Israel Multa senim plagas acceperat in supra dicto certamine. Igitur Ocosias, filius Joram rex Iuda, descendit ut inviseret Joram filium Acab, in Jezrael agrotantem. Voluntatis quipe fuit Dei adversum Ocosiam ut veniret ad Joram et cum venisset et egrederetur cum eo adversum eo filium namsi quem unxi dominus ut deleret domum acab cum ergo e verteret eo domum acab invenit principes iuda et filios fratrum ocosie qui ministrabant ei et interfecit illos ipsum quoque perquirens ocosiam comprehendit latitantem in Samaria adductumque ad se occidit et se pelierunt eum et quod esset filius Josaphat qui coesierat erat dominum in toto corde suo nec erat ultra spes aliqua ut de stirpe quis regnaret o cosie Siquidem atalia mater eius, videns quod mortus es et filius suus surexit et interfecit omnem stirpem regiam domus Ioram. Porro Iosabet, filia regis, tulit Ioas, filium Ocosie, et furata est eum de medio filiorum regis, cum interficere entur absconditque eum cum nutrice sua in cubiculo lectulorum Iosabet autem quae absconderat eum erat filia regis Ioram uxor Ioiade pontificis soror Ocosie et id circo Atalia non interfecit eum fuit ergo cum eis in domo Dei absconditus sex annis quibus regnavit Atalia super terram. Caput vigesimum tertium. Anno autem septimo, confortatus Ioiada assumsit centuriones Azariam videlicet filium Jeroam et Ismael filium Ioanan, Azariam quoque filium Obed et Maasiam filium Adae et Elisaphat filium Zechri et init cum eis fedus qui circumeuntes iudam congrega verunt levitas de cunctis urbibus iuda et principes familiarum israel venerunque in hierusalem init ergo omnis multitudo pactum in domo dei cum rege dixitque ad eos ioiada ecce filius regis regnabit Sicut locutus est Dominus super filios David iste est ergo sermo quem facietis tertia pars vestrum qui veniunt ad sabbatum sacerdotum et levitarum et ianitorum erit in portis tertia vero pars ad domum regis et tertia ad portam quae appellatur fundamenti omne vero reliquum vulgus sit in atriis domus domini nec quispiam alius ingrediatur domum domini nisi sacerdotes et qui ministrant de levitis ipsi tantum modo ingrediantur quia sanctificati sunt et omne reliquum vulgus observet custodias domini levite autem circundet regem habentes singuli arma sua et si quis alius ingressus fuerit templum interficiator sinque cum rege et intrante et egrediente fecerunt ergo levite et universus iuda iusta omnia quae preceperat ioia da pontifex et absumserunt serunt singuli viros qui sub se erant et veniebant per ordinem sabbati cum his qui impleverant sabbatum et egres surierant sicquidem ioioda pontifex non dimiserat abire turmas quae sibi per singulas hebdomadas succedere consueverant dedique ioioda sacerdos centurionibus lanceas clipeosque et peltas regis david quas consecraverat in domo domini constituitque omnem populum tenentium pugiones a parte templi dextra usque ad partem templi sinistram coram altari et templo per circuitum regis et eduxerunt filium regis et imposuerunt ei diadema et testimonium derunque in manu eius tenendam legem et constituerunt eum regem unxit quoque illum ioia da pontifex, et filii eius, imprecatique sunt ei, atque digserunt, vivat rex, quod cum audisset Atalia, vocem silicet currentium atque laudantium regem, ingressa est at populum in templum domini. Cunque vidisset regem stantem super gradum in introitu, et principes turmasque circa eum, omnenque populum terra gaudentem, atque clangentem tubis, et diversi generis organis concinentem, vocenque laudantium, scidit vestimenta sua et ait, insidie, insidie, egressus autem joia da pontifex ad centuriones et principes exercitus, dixit eis, educite illam extra septa templi et interficiatur foris gladio precipique sacerdos ne occideretur in domo domini et imposuerunt cervicibus eius manus cumque intrasset portam et quorum domus regis interfecerunt eam ibi pepicit autem joiada hedus inter se universumque populum et regem ut esset populus domini itaque ingressus est omnis populus domum Baal et ad extruxerunt eam et altaria ac simulacra illius confregerunt matan quoque sacerdotem Baal interfecerunt ante Aras constituit autem Ioiada prepositos in domo domini sub manibus sacerdotum et levitarum quos distribuit david in domo domini ut offerent holocausta domino sic ut scriptum est in lege moisi in gaudio et canticis iusta dispositionem david constituit quoque janitores in portis domus domini ut non ingrederetur eam in mundus in omni re absum sitque centuriones et fortissimos viros ac principes populi et omne vulgus terre et fecerunt descendere regem de domo domini et introire per medium porte superioris in domum regis et collocaverunt eum in solio regali L'etatusque est omnis populus terre et turbs qui evit. Poro Atalia interfecta est gladio. Caput vigesimum quartum. Septem annorum erat Ioas cum regnare cepisset et quadraginta annis regnavit in Jerusalem. Nomen matris eius Sebia de Bersabe. Fecitque quod bonum est coram Domino cunctis diebus joiade sacerdotis. Accepit autem ei joiada, uxores duas et quibus genuit filios et filias. Post quae placuit joas ut instauraret Domum Domini congregavitque sacerdotes et levitas et dixit eis e gredimini ad civitates iuda et colligite de universo israel pecuniam ad sarta tecta templi dei vestri per singulos annos festinatoque hoc facite porro levite egere negligentius vocavitque rex joiadam principem et dixit ei quare tibi non fuit cure ut cogeres le in ferre de Iuda et de Jerusalem pecuniam quae constituta est a Moise servo Domini ut inferret eam omnis multitudo Israel in tabernaculum testimoni Atalia enim impissima et filii eius destruxerunt domum Dei et de universis quae sanctificata fuerant in templo Domini orna verunt fanum balim. precepit ergo rex et fecerunt arcam posuerunque eam iusta portam domus Domini forinsecus et predicatum est in Iuda et Hierusalem ut deferrent singuli pretium domino, quod constituit Moses servus Dei super omnem Israel in deserto leta tique sunt conti principes et omnis populus et ingressi contulerunt in arcan Domini atque miserunt ita ut impleretur cumque tempus esse tut de ferrent arcam coram rege per manus levitarum videbant enim multam pecuniam ingredie batur scriba regis et quem primus sacerdos constituerat et funde banque pecuniam quae erat in arca porro arcam reportabant ad locum suum sicque faciebant per singulos dies et congregata est infinita pecunia quam dederunt rex et joiada his qui praerant operibus domus domini at illi conducebant ex ea cesores lapidum et artifices operum singulorum ut instaurarent domum domini fabros quoque ferri et aeris ut quod cadere ceperat fulciretur egerunque hi qui operabantur industrie et obducebatur parietum cicatrix per manus eorum ac suscita averunt domum domini in statum pristinum, et firmiter eam stare fecerunt. Cunque complessent omnia opera, detulerunt coram reget Ioiada, reliquam partem pecunie, de qua facta sunt vasa templi in ministerium et at holocausta, fiale quoque et cetera vasa aurea et argentia, et offerebantur holocausta in domo domini iugiter contis diebus joiade. Senuit autem joiada plenus dierum, et mortus est, cum eset centum triginta annorum, sepelierunque eum in civitate David cum regibus, eo quod fecisset bonum cum Israel et cum domo eius. Posquam autem obiet joiada, ingressi sunt principes Iuda et adoraverunt regem qui delinitus obsequis eorum aquievit eis et derliquerunt a templum Domini Dei patrum suorum servierunque lucis et scultilibus et facta est ira contra Iudam et Hierusalem propter hoc peccatum mittebatque eis profetas ut reverterentur ad dominum quos protestantes illi audire nolebant spiritus itaque dei induit zachariam filium joiade sacerdotem et stetit in conspectu populi et dixit eis hec dicit dominus deus quare transgredimini praeceptum domini quod vobis non proderit et de reliquistis dominum ut de relinqueret vos, qui congregati adversus eum miserunt lapides iusta regis imperium in atrio domus domini, et non est recordatus Ioas rex misericordie quam fecerat joiada pater Ilius secum, sed interfecit filium eius, qui cum moreretur, ait, videat dominus et requirat cumque e volutus esse tannus ascendit contra eum exercitus syrie venitque in iudam et in hierusalem et interfecit cuntos principes populi atque universam predam miserunt regi in damascum et certe cum per modicus venisset numerus syrorum tradidit dominus in manibus eorum infinitam multitudinem et quod de reliquissent dominum deum patrum suorum ioas quoque ignominiosa exercuere iudicia et abeuntes di miserum teum in languoribus magnis surrexerunt autem contra eum servi sui in ultionem sanguinis filii Ioiade sacerdotis et occiderunt eum in lectulo suo et mortus est sepelierunque eum in civitate David sed non in sepulchris regum insidiati vero sunt ei Zabad, filius semmat ammanitidis et Iosabad filius semarit Moabitidis, porro filieius ac summa pecunieque adunata fuerat sub eo, et instauratio domus Dei, scripta sunt diligentius in libro regum. Regnavit autem Amasias filius eius pro eo. Caput vigesimum quintum viginti quinque annorum erat Amasias cum regnare cepisset et viginti novem annis regnavit in Hierusalem nomen matriseius Ioadan de Hierusalem fecitque bonum in conspectu domini veruntamen non in corde perfecto cumque roboratum sibi videret imperium jugulavit servos qui occiderant regem patrem suum sed filio seorum non interfecit sicut scriptum est in libro legis Moisi ubi praecepit dominus dicens non occidentur patres pro filiis neque filii pro patribus suis sed unus quisque in suo peccato morietur congregavit igitur amasias Iudam et constituit eos per familias tribunosque et centuriones in universo Iuda et Benjamin et recensuit a viginti annis supra invenitque 300 milia juvenum qui egrederentur ad pugnam et tenerent hastam et clypeum mercede quoque conduxit de Israel centum milia robustorum centum talenti sargenti venit autem homo dei ad illum et ait o rex ne egrediatur tecum exercitus israel non est enim dominus cum israel et cumtis filiis ephraim quod si putas in robore exercitus bella consistere superari te faciet deus ab ostibus dei quipe est et adiuvare et in fugam convertere Diziquet amasias ad hominem dei quid ergo fiat de centum talentis quae dedi militibus israel et respondit ei homo dei habet dominus unde tibi dare possit multo his plura se paravit itaque amasias exercitum qui venerat ad eum ex ephraim ut revertere tur in locum suum at illi contra iudam vehementer irati reversi sunt in regionem suam porro amasias confidenter eduxit populum suum et abit in valle salinarum percussitque filios sei decem milia et alia decem milia virorum ceperunt filii iuda et adduxerunt ad praeruntum cuiusdum petre precipita verunque eos de sumo in preceps qui universi crepuerunt. At ille exercitus quem remiserat Amasias, ne secum iret ad prelium, diffusus est in civitatibus Iuda, a Samaria usque ad Bethoron, et interfectis tribus millibus, diripuid predam magnam. Amasias vero post cedem idum eorum, et allatos deos filiorum seir, statuit illos in deos sibi et adorabat eos et illis adolebant incensum quam obrem iratus dominus contra amasiam misit ad illum prophetam qui dicere tei cur adorasti deos qui non liberaverunt populum suum de manu tua cumque hac ille loqueretur respondit ei num consiliarius regis es, quiesce ne interficiam te, discedensque profeta, scio inquid quod cogitaverit Deus occidere te, quia fecisti hoc malum, et insuper non acquievisti consilio meo. Igitur Amasias rex Iuda, inito pessimo consilio, misit ad Joas filium Joacas filii Jehu regem Israel dicens veni videamus nos mutuo at ille remisit nuntios dicens cardus qui est in Libano misit ad cedrum Libani dicens da filiam tuam filio meo uxorem et ecce bestiae quae erant in silva Libani transierunt et conculcaverunt cardum digisti percussi edum et circo et rigitur cortum in superbiam sede in domo tua cur malum adversum te provocas ut cadas et tu et iuda tecum noluit audire amasias eo quod domini et voluntas ut traderetur in manus hostium propter deo sedum ascendit igitur Joas rex Israel et mutuos sibi praebuere conspectus Amazias autem rex Iuda erat in Bethsame se Iuda corruitque Iuda coram Israel et fugit in tabernacula sua porro Amaziam regem Iuda filium Joas filii Joacas cepit Joas rex Israel in Bethsames et adduxit in Jerusalem destruxitque murum eius a porta Ephraim usque ad portam anguli quandringentis cubitis omne quoque aurum et argentum et universa vasa quae repererat in domo Dei et apud obededom in thesauris etiam domus regie nec non et filios obsidum reduxit in Samariam. Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Iuda, posquam mortus est Joas, filius Joacas, rex Israel, quindecim annis. Reliqua autem sermonum Amasie priorum et novissimorum scripta sunt in libro regum Iuda et Israel, qui posquam recessit a Domino, tetenderunt ei insidias in Jerusalem. Cunque fugisset in Lachis, miserunt, et interfecerunt eum ibi. Reportantesque super equos sepelierunt eum cum patribus suis in civitate David. Caput vigesimum sextum Omnis autem populus Iuda filium eius Osiam annorum sedecim constituit regem pro Amasia patre suo. Ipse edificavit Ailat et restituit eam dicioni Iuda posquam dormivit rex cum patribus suis. Sedecim annorum erat Ozias cum regnare cepisset et quinquaginta duobus annis regnavit in Hierusalem. Nomen matris eius Jecelia de Hierusalem fecitque quod erat rectum in oculis Domini, justa omnia quae fecerat Amasias pater eius, et exquisivit Dominum in diebus Zacharie intelligentis et videntis Deo, cunque requireret Dominum, direxit eum in omnibus, denique egressus est, et puniavit contra Filistii, et destruxit murum jet, et murum jabnie, murunque azoti edificavit quoque oppida in azoto et in filistim et ad iuvite un deus contra filistim et contra arabes qui habitabant in gurbal et contra ammonitas appende banque ammonite munera osie et divulgatum est nomen eius usque ad introitum aegypti Proter crebras victorias edificavitque Osias turres in Hierusalem super porta manguli et super portam vallis et reliquas in eodem muri latere firmavit eas extruxit etiam turres in solitudine et effodit cisternas plurimas et haberet multa pecora tam in campestribus quam in ermi vastitate vineas quoque habuit et vinitores in montibus et in carmelo erat quipe homo agriculture deditus fuit autem exercitus bellatorum eius qui procedebant ad aprelia sub manu Iael scribe Maasia doctoris et sub manu Hananie qui erat de ducibus regis omnisque numerus principum per familias virorum fortium duorum milium sexcentorum et sub eis universus exercitus trecentorum et septem milium quingentorum qui erant apti ad bella et pro rege contra adversarios dimicabant preparavit quoque eis ozias id est cumto exercitui clipeos et astas et galeas et loricas arcusque et fundas ad iacendos lapides et fecit in Jerusalem diversi generis machinas quas in turibus collocavit et in angulis murorum ut mitterent sagittas et saxa grandia gressunque est nomen eius procul eo quod auxilia retur ei dominus et corroborasset illum sed cum roboratus esset elevatum est coreius in interitum suum et neglexit dominum deum suum ingressusque templum domini adolere voluit incensum super altare timi amatis statinque ingressus post eum Azarias sacerdos et cum eo sacerdotes domini octoginta viri fortissimi restiterunt regi atque digserunt non est tui officii osia ut ad oleas incensum domino sed sacerdotum hoc est filiorum Aaron qui consecrati sunt ad huius modi ministerium e gredere de sanctuario ne temseris, quia non reputabitur tibi in gloriam hoc a domino deo iratusque osias tenens in manum thuribulum ut adoleret incensum minabatur sacerdotibus statinque orta est lepra in fronte eius coram sacerdotibus in domo domini super altare timi amatis cumque respexisset eum azarias pontifex et omnes reliqui sacerdotes viderunt lepram in fronteius et festinato expulerunt eum sed et ipse per territus acceleravit egredi eo quod sensisset illico plagam domini fuit igitur osias rex leprosus usque ad diem morti sue et habitavit in domo separata plenus lepra ab quam eiectus furat de domo domini porro joatam filius eius rexit domum regis et iudicabat populum terre reliqua autem sermonum osie, priorum et novissimorum scripsit Isaias filius Amos profeta dormivitque Osias cum patribus suis et sepelierunt eum in agro regalium sepulcrorum eo quod esset leprosus regna vitque Joatam filius eius pro eo caput vigesimum septimum viginti quinque annorum erat Joatam cum regnare cepisset et sedicim annis regnavit in Hierusalem nomen matris eius Hierusa filia Sadoc fecitque quod rectum erat coram Domino Iusta omnia quae fecerat Osias pater suus, excepto quod non est ingressus templum domini et aduc populus delinquebat ipse edificavit portam domus domini excelsam et in muro ofel multa construxit urbes quoque edificavit in montibus iuda et in saltibus castella et turres ipse pugnavit contra regem filiorum ammon et vici teos dererunque ei fili Ammon in tempore illo centum talenta argenti et decem milia coros tritici ac totidem coros hordei hac ei prebuerunt fili Ammon in anno secundo et tertio corroboratusque est Joatam eo quod direxisset vias suas coram domino deo suo reliqua autem sermonum Joatam et omnes pugne eius et opera scripta sunt in libro Regum Israel et Iuda viginti quinque annorum erat cum regnare cepiset, et sedicim annis regnavit in Hierusalem dormivitque Joatam cum patribus suis et sepelierunt eum in civitate David et regnavit Acas filius eius pro eo Finis Partis quadragesime nonae